Čitamo biografiju Muhammeda a.s. iz knjige Ar-Rahikul Mahtum, zapečećeni džannetski napitak. Zatim dade Hakim bin Huzamu stotinu deva, a on ga upita da mu da još toliko, pa mu ih dade. Safanu bin Umejetu dade sto deva, pa još stotinu i još stotinu. El Harisu bin El Haris bin El Kilde dade sto deva, a tako podijeli i svim poglavarima i kurešijskog i ostalih plemena. Nakon što je podijelio dio onima čija srca treba pridobiti, Resulullah a.s. naredi Zaid bin Sabitu da pozove ostali svijet, te da svako dobije svoj dio od plijena. Jedan dio je iznosio po četiri deve i 40 ovaca svakom čovjeku. Jedan konjenik je imao dvanaest deva i sto dvadeset ovaca. Ovakva podjela je zasnivana na vrlo mudrom političkom potezu. Mnogo je onih koji istinu prihvataju zbog svojih stomaka, a ne po svojim sposobnostima. Također se stoka vabi pomoću djeteline, stalno pruža svoj vrat da bi dohvatila travu i to čini sve dok ne dođe u svoju staju i gdje ima mir. Poput toga i jednoj vrsti ljudi su potrebne različite vrste podsreka ili različite metode primamljivanja dok ne dođe u stadi prisnosti sa imanom, da ga zavoli i bude zbog toga sretan. Ovakva metoda političkog rasuđivanja nije odmah svaćena od mnogih kategorija ljudi, stoga su počele različite priče i zamjerke kolati naokolo. Ensarije su bile jedna od kategorija tih ljudi koji se osjećali oštećeni i zanemareni. Svi su bili uskraćeni bilo kakve dobiti ratnog klijena sa Huneina. Znamo dobro da su oni ti koji su u najtežim trenucima Huneyna bili uz Resulullah a.s. i borili se s njim, dok se bježanje i povlačenje nije preorijentisalo u napad i pobjedu. Božji poslanik je to primijetio pa im reče Zar vam je teško o Ensarije zbog toga što sam podijelio nešto od ovoga svijeta, Dunjaluka, da bi određene ljude u islam pridobio, a vas ostavio i predao vašem islamu? Bili bili zadovoljni o Ensarije da se ljudi raziđu sa svojim ovcama i devama, a vi se vratite sa svojim Resulullahom selam i svojim kućama. Tako mi stvoritelja, da nije hijre, bio bih i ja jedan od ensarija. Kad bi ovi ljudi krenuli na jednu stranu, a ensarije na drugu, ja bih krenuo za ensarijama. O moj Allahu, smiluj se ensarijama, sinovima ensarija i unucima ensarija. Ensarija zaplakaše, Suze su obila tolile i kvasile njihove vrade. Oni rekoše, zadovoljni smo Allahovim poslanikom, zadovoljni smo njegovom raspodjelom i našom srećom u tome. Resulullah selam završi i izađe, a i oni izađoše. Nakon razdjeljivanja ratnog plijena kod Resulullah a.s. dođe pleme Hevaza primljenim islamom. Bilo ih je 14. Njihov poglavar je bio Zuhair bin Sad. Sa njima je stigao Ebu Berkan, Amidža Resulullahov a.s. po mlijeku. Kada je Resulullah završio raspodjelu ratnog plijena u El Džaranu, riješivši usto mnoge probleme koji su iskrsli, opremi se za umru i s tom namjerom krenu iz El Džarana. U Meki je obavio umru, a poslije toga se vrati u Medinu. Na odlasku iz Meke, Resulullah a.s. imenova u Meki Ita bin Useida za nadzornika – u Medinu se vratio 24. u osme godine po Hidži. Muhammed El Gazalija kaže Kako je Allah proširio Resulullahove mogućnosti, od onih iz davnih i loših vremena do ovih kada mu je maknuo većinu problema sa sjajnom pobjedom u Mekki. Kakve drastične razlike za svega osam godina, od momenta kada je protjeran iz ovog časnog grada, pa do sadašnje posjete kao Allahov poslanik i muslimanski poglavar – iz Mekke u Medinu je došao protjeran da traži zaštitu i utočište. Došao je kao stranac, usamljen, tražeći razumijevanje i društvo. Stanovnici Medine mu pružiše počasti, zaštitu i pomoć. Oni prihvatiše Allahovo svjetlo kojim ga je Allah Đerlešanhu obdario. Zbog Resulullah a.s. su prekidali stara neprijateljstva i uspostavljali primirja. A evo ga sada, poslije osam godina, ulazi u Medinu, grad koji ga je primio kao iseljenika, uplašenog i nesigurnog, ulazi po drugi put noseći pobjedu oslobođene Meke, vodeći ponizne njene velikane sa pogaženim predislamskim običajima, proslavljene islamom i oproštene od prethodnih grijeha. Bismillahirrahmanirrahim. Pohodi i izvidnice nakon povratka sa osvojenja Mekke. Nakon povratka sa ovog dugog i uspješnog putovanja Resulullah selam je ozvaničio svoj boravak u Medini. Po dolasku prije stolnicu muslimana počeo je obavljati svoje redovne funkcije. Dolazile su mu delegacije i on ih je primao, a slao je svoje namjesnike i svoje misionare je, da tumače vjeru islam. Preostali nemuslimani u Medini, oni koji se oholo ponašali prema Allahovoj vjeri, koji su odbili da prihvate islam i da se povinuju realnom stanju kojem su svjedoci bili svi Arapi, odjednom su ostali poniženi i poraženi. Evo kratkog pregleda događaja u Medini nakon povratka Resulullah a.s. Resulullah a.s. se vratio u Medinu krajem osme godine Hidžetske, čim je nastupila deveta godina, prvog Muharrema, otpremi svoje povjerenike arapskih plemena da prikupe zekijat i džiziju evo spiska tih povjerenika. Ujejne bin Hisn je poslan plemenu Benutemim, Jezid bin El Husayn plemenu Eslem i Gafar, Ubad bin Bešir El Esheli plemenu Sulejm i Muzeinet, Refija bin Mekis plemenu Džuhejna, Amr bin El As plemenu Benu Fezaret, bin Sufjan plemenu Benu Kilab, Bešir bin Sufjan plemenu Benu Kab, Ibnul Letbije el Ezdi plemenu Benu Zubjan, el Muhađir bin Ebi Umeje u Sanovu, a napade ga el Esved el Unsi koji je bio u Saneji. Zijad bin Lubejd poslan plemenu Hadameut, Adi bin Hatim plemenu Taj i Benu Esed, Malik bin Nuvejre plemenu Benu Hanzala, Ezeberkan bin Bedr dijelu plemena Benu Sad. Kais bin Asim, drugom dijelu plemena Benu Sad. El Ala bin El Hadrami u Bahrein i Alija bin Ebi Talib u Nedžan, Za džiziju i za sve ostale vrste zekijata. Nisu svi ovi povjerenici poslati u mjesecu Muharremu devete godine po Hidži. Neki od njih su poslati kasnije, nakon što neka plemena primiše islam – Uglavnom, većina ih je poslata u Muharremu devete godine po Hidžri. Ovo sve govori o velikom uspjehu širenja vjere Islama nakon primirja na El Hudejbiji, a nakon oslobađanja Mekke. U Allahu vjeru su ljudi ulazili u skupinama. Kako god je bilo neophodno poslati povjerenike za prikupljanje zekijata, tako je bilo potrebno nekoliko izviđačkih pohoda i prepada uz potpunu kontrolu opšte sigurnosti na području cijelog Arabijskog poluotoka. Evo nekoliko tih pohoda. Ujejne bin Hisn el Fezari krenu u mjesecu Muharremu devete godine po Hidži na pleme Benu Temim sa 50 konjanika. U toj trupi nije bilo ni jednog muhađira, a ni ensarije. Razlog je bio što je pleme Benu Temim izložilo opasnosti neka arapska plemena, zabranjujući im da dadnu zekijat. Kutbet bin Amir je predvodio četu na zemlju Džusuma, u blizu Turbeta u Saferu devete godine po Hidži. Kutbet je poveo dvadeset ljudi i deset deva koje su naizmjenično jahali, pa izvrši napad. Buknula je žestoka bitka, te je na obje strane mnogo ranjenih. Kutbe je bio ubijen sa još nekima a muslimani se vratiše u Medinu vodeći plijen, žene, djecu i stoku. Ed bin Sufjan el Kulabi krenu na Benu Kilab u mjesecu Rebiul Evvalu, devete godine po Hidži. Resulullah poslao u četu ljudi da pozovu Benu Kilab u Islam. Oni odbiše i napadoše žestoko muslimane koji ih pobjediše. Ubili su samo jednog njihovog čovjeka. Al-Kamed bin Muđezez krenu na obalu Džide mjeseca Rebiul Ahira devete godine po Hidži na čelu tristotine ljudi. Resulullah alaihisselam je poslao Alkameta na Abesince koji su se bili okupili u okolini Džide da bi gusarili Mekalije. Alkamet doplovi do obale, pa kad čuše za dolazak muslimana na njih, pobjegoše. Alija bin Ebi Talib je pošao da sruši božanstvo plemena Tajja, zvano El Kales, bio je na čelu 50 konjanika i 100 jahača deva. Nosio je crni bajrak i bijelu zastavu. Napali su naselje Hatim u zoru jednog jutra mjeseca Rebjul Elvela 9. godine po Hidži. Porušili su kip El Kales i napunili ruke robljem, blagom i stokom. Bismillahirrahmanirrahim. Bitka na Tebuku, mjeseca Ređepa, 9. godine po Hidži. Bitka za Meku je bila odlučujuća bitka koja je definitivno napravila razliku između dobra i zla. Poslije nje nije više bilo prostora za dvoumljenje i sumnju. Stoga su se tokovi historije sasvim promijenili. Ljudi su u skupinama primali islam, kako smo vidjeli u prethodnom poglavlju prema broju muslimana, a što ćemo tek vidjeti na oprostnom Hadžu. Nestalo je unutrašnjih državnih problema i prestale su sve nesuglasice. Muslimani su odahnuli zbog spoznaje vjerskog učenja i Allahovih propisa. Vjera Islam je cvjetala. Uzrok bitke na Tebuku Postojala je još jedna svjetska sila koja je oponirala Islam bez opravdanog razloga. Bila je to Vizantija, najveća vojna sila na zemaljskom licu tog doba. Ranije smo saznali da je početak nesuglasica izazvan ubijstvom Resulullahovog izaslanika El Harisa bin Umeira El Ezdija od ruku Šerhabila bin Amra El Gassanije, kada je izaslanik nosio Resulullahovo pismo velikodostojniku Basre u kome ga poziva u islam. Cezar nije nikako mogao zaboraviti sukob na Muti, koji je proslavio muslimane, kao i želju mnogih arapskih plemena kasnije, da se oslobode vizantijske vlasti i isteknu slobodu. Ta ista arapska plemena imala su naklonost prema muslimanima. Ovo je izazvalo opasnosti i nestabilnost na granici Vizantijske države. Stoga je Cezar vidio jedini izlaz u porazu muslimana, prije nego oni postanu sila koju neće moći pokoriti, a posebno prije nego se arapske pokrajine ne dignu protiv vizantijske vlasti. Cezar je čitavu godinu razmišljao kako da pripremi vojsku koja će uništiti muslimane. On je, pored Vizantijaca, pripremao i arapska plemena koja su bila pod njegovom vlašću, posebno Gasanije. Vijesti su pristizale u Medinu da se sprema vizantijska vojska na tešku i odlučujuću bitku protiv muslimana. Muslimane je hvatao strah. Na svaki glas i svaki šum koji bi čuli, pomišljali bi da ih opkoljavaju Vizantijci. Situacija je bila teška a teške su bile i vijesti sa kojima su se muslimani susretali pri dolasku nabetajaca koji su iz Šama donosili Zeitinu Medinu na prodaju. Oni su pričali kako je Herakli spremio ogromnu vojsku od 40.000 boraca pod vojstvom jednog od najboljih vizantijskih vojskovođa. Uz to je pridobio plemena Laham i Džezan, te da će krenuti iz Belhe. Eto tako se pred muslimane ispriječila velika opasnost. Resulullah alaihisselam je posmatrao sve okolnosti i sva događanja preciznije i mudrije nego ostali. Smatrao je da ne bi bilo pametno odugovlačiti lijenice s pokretom na Vizantijice, pogotovo u ovakvim uslovima. Kada je Resulullah alaihisselam izanalizirao situaciju i donio zaključak o pokretu, naredio sahabima da se spreme za borbu. Otposla Kurešijama i arapskim plemenima poziv da se skupe i spreme čim su muslimani čuli Rasulullahov a.s. poziv u borbu protiv Vizanta, pohitaše da ga izvrše veoma brzo i veoma ozbiljno, natječući se ko će biti bolje opremljen. Vojska plemena se slijevala u Medinu sa svih strana. Niko od muslimana nije odbio da učestvuje u ovom velikom pohodu. Nakon što se muslimanska vojska dobro opremi, Resulullah a.s. postavi u Medini Mohamed bin Meslemu Ensariju za zamjenika dok se ne vrati iz bitke. Neki misle da je u Medini ostavio za zamjenika Seba bin Urfetat. Kao staratelja svoje porodici je postavio Aliju bin Ebi Talib radijallahu anhu i naredi mu da boravi kod njih. Ali radijallahu anhu počeše prigovarati licemjeri, a on sustiže Resulullah a.s., koji mu ponovo naredi da se vrati u Medinu i reče mu, a zar nisi zadovoljan da budeš prema meni kao što je bio Harun u odnosu na Musa, samo što poslije mene ne ima više poslanika. Resulullah a.s. je s vojskom krenuo na sjever, put Tebuka. Vojska je bila ogromna, brojala je 30.000 boraca. Nikada do tada nisu krenuli u većem broju, nigdje u boji. Muslimanska vojska je stigla na Tebuk i tu se ulogorila, spremna da dočeka neprijatelja. Resulullah selam je ustao da održi govor vojsci. Taj veoma sažet i slikovit govor obuhvatao je sve što je trebalo da se kaže u datom momentu. Govorio je o vrednotama ovog i onog svijeta, upozorio je i opomenuo, zaprijetio je i obradovao ih. Sve u svemu podigao im je borbeni duh, dao im podstreka, ukazao im je da se sve njihove patnje, oskudica, glad i žeđ koje su pretrpjeli na putu ubrajaju u dobročinstvo. Što se tiče Vizantijaca i njihovih vladara, čim su čuli za dolazak Resulullah selam sa ogromnom vojskom, obuzeo ih je silan strah. Nisu se smjeli usuditi na pokret i susret sa njim. Raziđoše se i raspustiše vojsku unutar svojih granica. To je bila po muslimane daleko bolja vijest nego što su očekivali. Ta vijest je djelovala i na povećanje ugleda i časti muslimanske vojske van granica Arabije kao i unutar same zemlje. Muslimani stekoše veliku vojnu prednost i veliki vojni uspjeh, do kojeg možda ne bi došli da je izbio oružani sukob dviju strana. Kada je okončan problem Tebuka, kod Resulullaha a.s. dođe Juhannet bin Ruabet, velikodostojnik Ile, pa se izmiri sa Resulullahom a.s. i pristade da dadne džiziju. Također dođeše stanovnici Džerbe i Ezruha, te i oni dadoše džiziju. Resulullah a.s. im napisa pisma kojima im garantuje primirje. Muslimanska vojska se vratila u Medinu slavljenički i pobjednički raspoložena. Nisu imali na putu nikakvih neugodnosti, a Allah Đalšanu ih je zaštitio od borbe. U blizini Akabe na putu za Medinu pokuša dvanaest ljudi licemjera da ubiju Resulullah a.s. Resulullah a.s. je prolazio Akabom na devi, a Ammar i Huzeife bin Jeman su išli pokraj njega i vodili devu za uzde. Muslimani su išli dolinom, svako sa svojim mislima. Ti munafici licemjeri iskoristiše trenutke opuštenosti muslimana, pa se privukoše Resulullahu alaihi selam. On ču iza sebe neke glasove. Kad se okrenuo, vidio je da su ga uhodili. Posla Huzeifeta da udari njihove deve po vratu sa kukom koju je imao uzase. Allah Đelešanuhu ih prestraši pa pobjegoše do svoje jedne družine. Kada je Resulullah a.s. ugledao obris Medine, izdaleka reče Ovo je zemlja, ovo je Uhud, planina koja nas voli i koju mi volimo. Svijet u Medini saznade za dolazak Resulullah selam. Žene i djeca izađuše da dočekaju muslimansku vojsku srdačno i veselo. Pjevali su istu pjesmu kao kad je Resulullah selam prvi puta dolazio u Medinu. Mladi mjesec nas obasja od senijetul veda. Resulullah selam je krenuo na Tebuku u mjesecu Ređepu, a vratio se u Ramazanu. Na putu i na Tebuku je proveo 50 dana od toga 20 na Tebuku, a ostalo na putu u odlasku i povratku. Ovo je bila ujedno i posljednja bitka u kojoj je učestvovao Resulullah alaihisselam. Rezultati pohoda na Tebuk Ova bitka je ostavila veličanstven dojam na raspoloženje muslimana i na njihovo utemeljenje i sigurnost na tlu Arabijskog poluotoka. Ljudi su postali svjesni da ni jedna ideja na svijetu tog doba nema šansi da saživi sa Arapima osim islamske. Muslimani postadoše jaki i snažni. Sve nade i želje kod predislamskih idolopoklonika i licemjera padale su u prah, iako su ih vezivali za Vizantiju i od njih očekivali spasenje. Nakon ovog pohoda smiriše se i te nepokorne manjine i pokoriše se stvarnosti iz koje nisu imali drugog izlaza munaficima ili licemjerima, petokolonašima ne preosta ništa drugo doda imaju blag i prijateljski odnos sa muslimanima. Allah Đelešanuhu naredi da se pritisak na licemjerne pojača do te mjere da se od njih ne smije primati zekjat, ne smiju se blagosiljati, ne smije im se opraštati, ne smije im se na kaburu stajati. Naredi da se sruši njihovo otrovno gnjezdo u kome su kovane zavjere, a koje su sagradili pod imenom Mešid. Allah Đalšanhu razotkri totalno i razgoliti sva njihova djelovanja. Više u njihovom znanju nije ostalo ništa nepoznato. Tako ih je Kur'an definisao kao da je svim stanovnicima Medine bilo jasno o kojim se to imenima i osobama radi. Ovaj pohod je ostavio veliki upliv na delegacije i deputacije koje su počele dolaziti Resulullahu alaihi prije oslobođenja Mekke, a poslije nje se intenziviralo da bi sada doživjelo kulminaciju. Kur'an o događaju bitke na Tebuku Veliki broj ajeta iz sure Teuba sadrži tematiku bitke. Neki su objavljeni prije pohoda, neki u toku putovanja, a neki ajeti nakon povratka sa Tebuka u Medinu. Ajeti sadrže i razotkrivanje munafika, vrijednost muđahida boraca, i onih koji su privrženi i odani Resulullahu alaihi selam, zatim primanje pokajanja iskrenih vjernika, onih koji su otišli na pohod i onih koji su ostali u Medini i slično tome. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Bekrov radijallahu anhu odlazak na hađ i opšti pregled na bitke. U Zul Kadetu i Zulhidžetu iste devete godine po Hidži Poslao je Resulullah a.s. Ebu Bekra i Sidik radijallahu anhu na hađ da bude vodič muslimanima u obavljanju hađskih obreda. Zatim je objavljen početak surata El Berat sa poništenjem i odricanjem od ugovora uporedo. Resulullah a.s. posla Aliju bin Ebi Talib radijallahu anhu da umjesto njega obznani u objavu na dan žrtve, Kurban Bajrama. Resulullah Selam to uradi prema dotadašnjim običajima Arapa ispred islamskog perioda – da se jasno zna šta je sa ugovorima. Alija bin Ebi Talib radijallahu anhu pohita za Ebu Bekrom radijallahu anhu i sustiže ga na Urđu ili na Dađinan. Kad Ebu Bekr radijallahu anhu ugleda Aliju radijallahu anhu zapita ga da li dolaziš kao naredbodavac ili ti je naređeno da dođeš. Alija radijallahu anhu odgovori ne kao naredbodavac već mi je naređeno da krenem. Put su nastavili zajedno. Ebu Bekr radijallahu anhu je predvodio harske obrade muslimanima do dana klanja žrtve. Na taj dan, prvi dan Kurban Bajrama, Alija bin Ebi Talib ustade kod Džemreta, mjesta gdje se simbolično bacaju kamenčići na šeitana i obznani ljudima naredbu kojom ga je zadužio Resulullah a.s. Odredio je rok svakom plemenu, učesniku u ugovoru, da se može bezbjedno vratiti kući sa hađa. Rok je bio ograničen na četiri mjeseca za njih, a također četiri mjeseca i za one koji nisu učesnici ugovora. A za one koji su pod ugovorom, a nisu nanijeli muslimanima nikakvu štetu ili zlo, a nisu nikoga pomagali u neprijateljstvu protiv muslimana, ostavio je rok koji je dogovoren sa Rasulullahom a.s. Ebu Bekr radijallahu anhu razasla telale među ljude da im obznane. Poslije ove godine na hađ neće dolaziti nevjernici i niko od Kabe Tavaf ne smije činiti neodjeven kao što su Arapi znali golito obavljati. Ovaj poziv je bio nešto kao najava završetka idolopokloničkog vjerovanja i načina života na arabijskom tlu. To je ujedno značilo da se mnogoboštvo neće više na novo javljati, ani staro vraćati nakon ove godine. Ako pogledamo unazad i razmislimo o pohodima, bitkama i ratovima u Resulullahov a.s. doba, nećemo moći ni mi, ani oni koji analiziraju poziciju, učinak i pozadinu ratova, a da ne kažemo, zaista je Resulullah a.s. bio najveći vojskovođa tog doba uopšte. Bio je najpametniji i najsvjesniji junak tog doba. Uvijek je bio hrabar i trezven. Bio je izuzetan talenat na ovom polju, kao što je bio najveći od svih poslanika u svom poslanstvu i objavi. Svaku od bitaka je planirao i vodio na specifičan način i sa posebnom ratnom vještinom. Stoga nijedna bitka nije propala zbog nedostatka njegove mudrosti ili vojničke nebrižljivosti ili pak neutvrđivanja strateških položaja. Znao je odabrati uvijek najbolja i najsigurnija mjesta za prve borbene linije. Znao je izabrati najbolju taktiku i metodu ratovanja sa dotičnim neprijateljem. Svaki put bi potvrdio da ima posebnu metodu i način ratovanja, kakvu do tada nije poznavao ni jedan vojskovođa velikih svjetskih sila. Ono što se desilo na Uhudu i Huneinu je bio samo trenutak slabosti u redovima njegove vojske, ili ponekad zbog nepridržavanja njegovih naredbi, mudrih poteza i planova, što je za njih bila stroga dužnost svojnog stanovištva. Njegova vojna sposobnost je došla do izražaja upravo u ovim dvijema bitkama. Tokom poraza muslimana, Resulullah a.s. je svojom mudrošću uspio izvući vojsku i poremetiti neprijatelju stane siljeve, kao što je bilo na Uhudu. Na Huneinu je promijenio tog ratovanja, tako da se poraz pretvorio u pobjedu, iako su ovakve situacije veoma teške i većina vojskovođa bi u njima pomislila samo na koji način da se izvuče i spasi goli život. Spomenute konstatacije su bile čisto sa vojno-strateškog aspekta, a sa drugih aspekata Rasulullah a.s. je uspio za veoma historijski kratko vrijeme da obezbijedi mir i sigurnost narodima Arabije. Ugašena je vatra nevjerovanja i zavlude zgažena je žauka neprijateljstva u borbi između islama i idolopoklonstva i otvoreni putevi primirja. Putevi za širenje islamskog učenja su bili slobodni. Resulullah a.s. je konačno saznao i za one, navodno odane prijatelje, koji su skrivali u svom srcu licemjerje, a gajili obmanu i izdaju. Iz bitki i ratova je izrasla jedna velika skupina vojnih komandanata koji su imali kasnije sukob na ratištu Iraka i Šama sa Vizantijom i Perzijom. Resulullah alaihisselam je putem ovih bitaka uspio da obezbijedi muslimanima zemlju, stanovanje, zanimanje i posao i time riješio problem mnogih prognanih muslimana koji nisu imali ni kuće ni kućišta. Naoružao je vojsku sa svim vrstama tada postojećeg oružja i obezbijedio im izdržavanje. Do svega ovoga je došao Resulullah alaihisselam, a da nije upotrebio ni atom nasilja, tiranije i ugnjetavanje ljudi. Uveliko su se promijenili ciljevi i težnje ratova zbog kojih se do tada raspirivao ratni plamen u predislamskom dobu. Dok su ratovi bili sinonim za pljačku, otimačinu, krađu, ubijanje, paljenje, nasilje, nepravdu, neprijateljstvo, krvnu osvetu, počinjeno slabijeg, rušenje kuća, sela i gradova, sramoćenje ženskih vrijednosti, upropaštanje žena i potomstva, besposlicu i razrat na zemlji, dotle su ti ratovi u periodu islama dobili sasvim drugi smisao – smisao borbe na Allahov putu za plemenite ciljeve, uzvišene i pohvalne težnje u kojima se poštuje čovjek kao dio društva u svakom dobu i na svakom mjestu. Rat je postao džihad za spašavanje čovjeka od poredka nasilja i neprijateljstva do stvaranja poredka pravde i pravičnosti. Trebalo je iskorijeniti običaj da jači tlači slabijeg, treba da bude obrnut, jači da postane slabiji nakon što mu se oduzme dio te moći. Rat je postao džihad za spas svih onih slabih žena i djece koji izgovaraju molbu Allahu Đalešanuhu, gospodaru naš, izbavi nas iz ovoga grada, čiji stanovnici nasilnici. I ti nam odredi zaštnika. I ti nam podaj onoga ko će nam pomoći. Džihad je postao čišćenje Allahove zemlje od nasilja, izdaje, griješenja i tiranije, a radi stvaranja sigurnosti, mira, milosti, pažnje, prijateljstva i čovječnosti. Islam je propisao za vođenje ratova časna pravila koji su se morali pridržavati i vojska i njena komanda i nisu smjeli ni u kojoj situaciji izaći iz okvira tih pravila. Sulejman bin Burejde pripovijeda da je njegov otac pričao. Resulullah a.s. je prilikom postavljanja nekog zapovjednika vojsci davao oporuku da na prvom mjestu bude bogobojazan on, a potom i oni koji su s njim i da čini dobro. Zatim bi mu rekao, borite se u ime Allaha i na Allahovom putu. Ubijajte one koji ne vjeruju Allaha, borite se, ali ne pretjerujte, ne varajte i ne činite nasilje. Ne unakažavajte druge i ne ubijajte malu djecu. Resulullah a.s. je naređivao olakšavanje situacije pa kaže Olakšajte, a nemojte otežavati. Zbijajte redove, a nemojte ih razjedinjavati. Resulullah je naredio da se ne vode bitke po noći, da ne bi neprijatelj bio iznenađen dok je na spavanju. Najstrožije je zabranio spaljivanje ljudi, ubijanje onih koji imaju jamstvo, garanciju, ubijanje žena i njihovo fizičko maltretiranje. Zabranio je otimačinu. Resulullah a.s. kaže Oteto nije dozvoljeno kao ni mrtvo. Zabranio je nasilje nad ženama i potomstvom. Zabranio je sjeć šuma i stabala osim u velikoj nuždi i ako nema drugog izlaza. Resulullah a.s. pri oslobađanju Mekke kaže Ne življavajte se nad ranjenicima i ne slijedite one među vama koji bježe. Ne ubijajte zarobljenike. Slijedite tradiciju da ne ubijate putnika. Strogo je zabranio ubijanje onih s kojima su potpisani ugovori o primirju pa kaže Ko ubije potpisnika ugovora neće primirisati miris dženneta, a njegov miris se može osjetiti na vremenskoj udaljenosti od 40 godina. Bilo je dakle takvih plemenitih propisa koji su očistili metod ratovanja od prljavih predislamskih običaja da bi ratovanje dobilo smisao svetosti. Bismillahirrahmanirrahim. Masovno prelaženje na islam. Pohod za oslobođenje Meke od nevjerstva i idolatrije je bio od životnog značaja za muslimane. Tim pohodom je konačno zadan udarac mnogoboštvu. Oslobađanjem Meke, Arapima se otvorio vidik u raspoznavanju prave vjere i prave istine od neistine. Nestalo je kod njih sumnje i oni pohrlše u islam. Amr bin Selema priča, događaj od prije svog prihvaćanja islama. Stajali smo kraj javnog bunara. Pokraj nas su prolazili putnici u grupama. Znali smo upitati, kuda ide ovoliki svijet? Ko je ovaj čovjek? To jest Resulullah Hisela. Oni su odgovarali. On smatra da je Allahu poslanik, da mu Allah objavu šalje, da mu objavljuje to i to. Ja sam zapamtio te riječi. One kao da su se utisnule u moje grudi. Arapi su oslobađanje Meke smatrali uzrokom za svoj prelazak na islam. Govorili su za poslanika Hisela. Pustite i njega i njegov narod. Kad bi on pobjedio njih, onda bi bio pravi poslanik. Pa kad se dogodilo oslobođenje Meke, pohrli svako pleme u islam. Pohrli i moj otac i moj narod u Meku kod Resula. Kad se vrati kući, moj otac reče, dolazi vam tako mi Allaha izravno od Allahovog poslanika alaihi i to pravog. On nam je rekao, klanjajte taj namaz u to vrijeme, a taj namaz u to vrijeme, a kada prispije vrijeme za namaz, neka neko od vas prouči jezan. A onaj ko zna najviše Kur'ana na pamet, neka bude imam. Islamski historičari navode broj od oko 70 delegacija koje su došle kod Resulullah alaihisselam da prime islam. Nama je nemoguće u svim tim delegacijama pričati pojedinačno, ali ćemo kazati uopšteno njihov značaj za historiju. Čitavocima radi informacije stavljamo na znanje da je zvanični dolazak čitavih plemena da prime islam počeo poslije oslobađanja Meke, iako ih je bilo i prije tog događaja. Delegacija Abdul Kajsa je u dva navrata dolazila kod Resulullah alihi Prva je bila pete godine po Hidži. Jedan trgovac iz tog plemena po imenu Munkiz bin Hayyan je krenuo u Medinu svojim poslom. Kada je saznao za Resulullah alihi selam i upoznao islam i sam ga je primio. U svoje pleme se vratio sa Resulullahovim alihi selam pismom u kojem ih pozva da prihvate Allahu vjeru i oni to učiniše. Druga delegacija je došla devete godine ili godine delegacija i brojala je 40 ljudi. Delegacija Dusa je početkom sedme godine Hidžetske došla u Medinu, a Resulullah Selam je tada bio u Hajberu. Ranije smo govorili o islamu El Tufejla bin Amra Ed Dusije. On je primio islam prije hidže kada je Resulullah Selam bio u Mekki. Vratio se u svoje pleme i nekoliko godina pozivao svoje suplemenike koji su stalno odlagali prihvatanje islama. On je izgubio strpljenje s njima i vratio se nazad kod Resulullah a.s. i zatražio od njega da moli Allaha za njegov narod Dusa. Tom prilikom Resulullah a.s. je molio, gospodaru moj, uputi narod Dusa. Nakon toga oni su prihvatili islam pa je Etofejl došao u Medinu sa 70 ili 80 porodica. Kada je saznao da je Resulullah a.s. u Hajberu, otišli su za njim u Hajber. Delegat ferveta Beni Amra el Džezami je došao u Medinu da obavijesti Resulullah alihi da je fervet primio islam. Delegacija Suda koja je došla u Medinu nakon povratka Resulullah alihi iz El Džarana osme godine po Hidži. To se desilo kada je Resulullah alihi selam pripremio 400 muslimana s namjerom da prodru u područje Jemena gdje je živio Suda i dok se vojska utvrđivala na početku Jemenskog kanala, Zijad bin el-Haris es-Sudai otputovao u Medinu kod Resulullaha i reče mu Došao sam delegiran od mog naroda. Vrati svoju vojsku sa kanala, tvoji smo i ja i moj narod. Dolazak Kjab bin Zuheira bin Ebi Selma, predstavnika najuglednijih arapskih pjesnika pred islamskog doba. Kjab je u ranijim svojim pjesmama napadao Resulullah Selam i islam. Delegacija plemena Uzre je došla kod Resulullah i selam u mjesecu Rebjul Evvelu devete godine po Hidži. Bilo ih je dvanaest ljudi. Delegacija Belija je došla u mjesecu Rebjul Evvelu devete godine po Hidži. Primili su islam i bili u Medini tri dana. Delegacija Sekif je došla u Medinu u mjesecu Ramazanu devete godine po Hidži nakon povratka Resulullah i selam sa Tebuka. Pismo jemenskih kraljeva zvani Himer Resulullahu a.s. nakon njegovog povratka sa Tebuka. Njihov delegat je bio Malik bin Murrete Errehavi, koji ponese njihovu poruku da su primili islam, a napustili idolopoklonstvo i njegove sljedbenike. Delegacija Hemedana dođe kod Resulullah a.s. devete godine po Hidži nakon njegovog povratka sa Tebuka. Delegacija Benu Fezareta koja je došla u Medinu 9. godine po Hidžri po povratku Resulullah ali selam sa Tebuka. Delegacija je bila sačinjena od preko deset ljudi. Oni su došli da potvrde svoj islam. Delegacija iz Neržana, velikog grada udaljenog od Meke sedam dana hoda prema Jemenu. U sklopu Nežana su se nalazila 73 sela udaljena od grada po jedan dan za brzo konjenika. Delegacija Benu Hanife je došla u Medinu devete godine po Hidži. Bilo ih je sedamnaest ljudi, među njima je bio Musajlema Kezrab. Nakon dubljeg razmatranja došli smo do zaključka da je Musailema zbog svoje oholosti, nadmjenosti pohlepe i nadređenog položaja odbio da ide sa ostalim delegatima kod Resulullah a.s. i da je Resulullah a.s. pokušao da ga pridobije na lijep način, na prvom mjestu lijepom riječi i dijelom, pa kada je vidio da to kod njega ne vrijedi, zapazio je i shvatio da on u sebi nosi zlo delegacija Amira bin Sa Sa u kojoj je bio Amir bin Tufail, Allahov neprijatelj i Erbed bin Kajs, Lubejdov brat po majci, zatim Halid bin Džafer i Džebar bin Eslem. To su bili poglavari plemena i najveći njihovih likovci. Amir je bio onaj što je pobio shabe na izvoru Meunet. Kada je ova delegacija dolazila u Medinu, Amir i Erbed skovaše zaviru da ubiju Rasulullah alaihi kad stigoše, Amir uze da govori poslaniku selam, a Erbed je kružio oko njega. Sablju je izvukao iz korica koliko jedan pedalj. Zatim mu Allah Đalešanuhu oduze ruku, pa nije mogao da je makne. Allah Đalešanuhu je štitio svog poslanika selam. Resulullah selam ih proklete obojicu. Kada su se vratili, Allah Erbedu posla grom koji ga sprži i izgori zajedno sa devom. A Amir je bio sa nekom ženom, Selulijom, pa je obolio od guše na vratu i umrije govoreći, zar guša ko devina grba i smrt u kući Selulije. Delegacija Tuđib, ogranak plemena Kinde, je došla u Medinu sa zekijatom svog plemena. Bilo ih je 13 ljudi. Interesovali su se za Kur'an i Sunnet. Delegacija Tajja, koja je došla u Medinu kod Resulullah alihi selam da primisla, Sa njima je bio Zaid el hail razgovarali su sa Resulullahom a.s. i on im je predočio islam. Oni su ga prihvatili i bili čestiti muslimani. Najveći broj delegacija je dolazio 9. i 10. godine po Hidži, a samo njih nekoliko je bilo u 11. godini. Neprekidni dolazak ovih delegacija ukazuje u kojoj je mjeri islam kao vjera i islamsko učenje bilo prihvatano i koliki je njegov domen i uticaj bio u cijeloj Arabiji. Arapi su gledali na Medinu s uvažavanjem i poštivanjem tako da su je prihvatili kao svoju. Medina je postala glavni grad Arabije pa se nije mogla službeno ni zaobilaziti. Što se tiče Arapa naseljenih u gradovima, Meki, Medini, Sekifu, u mnogim gradovima Jemena, Bahreina, tamo je islam prihvaćen istinski u pravom smislu. Oni su bili jaki muslimani. Mnogi ashabi, velikodostojnici i gospoda su bili iz te sredine. Bismillahirrahmanirrahim. Uspjeh širenja Islama i rezultati. Prije nego krenemo naprijed u susret posljednjim danima u životu Resulullah alihi selam, potrebno je da kažemo uopšteno o uzvišenim zadacima koje je Resulullah alihi selam učinio za vrijeme svog života, te čime je sve bio obdaren mimo drugih poslanika koji su bili s objavom ili bez nje, kako bi ustvrdili da je on najodabraniji od svih njih. On je ustao i ostao da bdije više od 20 godina noseći na svojim plećima težinu velikog emaneta, povjerene objave, najveće za ovu zemlju. Ponio je teret cijelog čovečanstva, obavezu vjere u jednoga Boga, breme neumornog truda i džihada na mnogim područjima života. Ponio je Resulullah a.s. na svojim plećima odgovornost neumornog rada i džihada. Trebalo je odgojiti čovječiju savjest, uronulu u sumnje, varke i beznađe predislamskog doba i njegovih pogleda na život. Čovjekova savjest, njegova ličnost, njegov ego bili su previše opterećeni strašću i prekomjernošću u svemu što ne valja. Vjera islam je zahtijevala mnogo truda da se čovjek izgradi i dovede u okvire normalnog. Nakon dovođenja savjesti u jednu normalu, prelazilo se na druga područja, to jest nakon borbe čovjeka sa samim sobom, prestojala je borba sa neprijateljem, i to dugotrajna i neprekidna borba sa Allahovim neprijateljima. Nevjernici, okrenuti protiv vjernika, spremni su i ustrajni u namjeri da zatru sjemenku istine tu oštroumnu biljku dok je u klijanju. Treba to učiniti prije nego počne ta ista rasti i pružati svoje korijenje u dubinu zemlje a grane u nebeska prostranstva. Ona ne smije baciti u sjenu ostale istine. Resulullah a.s. i muslimani nisu imali vremena ni da se odmore od bitaka unutar Arabije, a već se Vizantija spremala protiv ovog naroda, želeći da ga pokori u svom naletu sa sjevera. U toku svega ovoga prva bitka nije još bila gotova, jer borba protiv samog sebe vječno traje. Njen prijatelj je prokleti šeitan koji ni trenutka ne odustaje od zlih namjera. On neprekidno pokušava da prodre u dubinu ljudske duše i da u njoj stalno raspiruje neukroćene strasti. Nasuprot svemu ovome stoji Muhammed, Resulullah a.s. čuvajući u vjeru, vodeći neprekidnu borbu na svim područjima mukotrpnog života i dunjaluka koji ga zapljuskuje svojom svakodnevnicom. Muslimani oko njega osjećaju sigurnost i udobnost, stečenu neprekidnim trudom, okićeni lijepim strpljenjem, saburom, bdijući noću u zikru i badetu i učenju Kur'ana, pobožni i poslušni Allahovim naredbama. Tako je živio naš Resulullah a.s. u neprekidnoj mukotrpnoj životnoj borbi više od 20 godina. Nada ga nikada nije napuštala svo to vrijeme da će islam, vjera i učenje imati uspjeha na širokom području zemaljske sfere. Islam je prihvaćan razumom, a razum je ostajao zapanjen nad mnogim događajima – kakvom je brzinom Arabija prihvatila islam i kakvom je brzinom predislamsko mnogoboštvo doživjelo krah. Probuđena svijest odbila je vjerovanje u kipove i kumire, pa ne samo to, nego su ih lomili, kršili, rušili i uništavali. Pustinskim gradovima, selima i prostranstvima odjekivale su riječi tevhida, slavljenja jednog boga, Allaha Đarlušanuhu. Zvuk ezana, koji je pozivao na namaz, razlijegao se tim pustinskim prostranstvima – Novo vjerovanje davalo je život umrtljenoj sredini. Učači Kur'ana pohrliše lijevo i desno, na sjever i na jug, učeći sa svim srcem Allahove ajete, uspostavljajući njegove propise. Ujediniše se narodi i zavađena plemena. Ljudi prestaše obožavati idole i počeše vjerovati Allaha. Nije više bilo pobjednika i počinjeni, gospodara i robova, sudaca i osuđenika, onih koji čine nepravdu i onih kojima se čini nepravda. Arapi su sa Allahovom Đerlešanuhu pomoću odbacili pred islamsku tradiciju. Nije više bio bolji Arap od stranca, ani stranac od Arapa. Nije imao prednost bijelac nad crncem, osim ako je bogobojazniji. Svi su ljudi postali od Adem selam, a Adem je od prašine. Ovim putem, uz vrijednosti Islama, Arapi su ostvarili svoje jedinstvo, pa i više od toga, jedinstvo čovječnosti i društvene pravde. Iz ovodunjalučkih problema izranjala je formula za sretan život. Dani su prolazili, zemlja je mijenjala svoje lice, historija je pisala svoje nove stranice. Ljudski um je bio bogatiji za nova saznanja. Predislamsko doba je u svakom pogledu počinjavalo čovjeka stvarima i predmetima. Njegovu dušu je zaplelo u kućine mračnjaštva i nevjerstva. Gospodarila je zabluda i tmina i pored prethodnih nebeskih vjera, koje su već tada doživjele krivovjerstvo i slabost i koje su izgubile moć kontrole nad čovječijom dušom. Te vjere su već tada bile opore, beživotne i bezdušne. Vjera Islam je oslobodila čovjeka, njegov duh i razum iz omče bezvjerstva, mnogoboštva i ropstva. Oslobodila je ljudsko društvo od nasilja i terora, od razjedinjenosti i različitosti bilo koje vrste. Islam je izgrađivao društvo na radi koje je podnosio razne tegobe i patnje preko 20 godina, pa mu je omogućio da se na obroncima Mekke sastane sa arapskim plemenima i njihovim predstavnicima i da uzmu od njega vjerske osnove i propise i da Resulullah a.s. uzme od njih potvrdu da je svoj emanet u dostavi Islama ispunio, da je objavu prenio i savjet metu, narodu svome, ostavio. Resulullah a.s. proglasi da će obaviti hađ kojeg će Allah Đalšanuhu blagosloviti i kojem će muslimani prisustvovati. U Medinu stiže mnogi svijet, svako je želio da ostane uz Resulullah a.s. i da s njim zajedno krene na taj put. I u subotu 26. Zulkadeta Resulullah a.s. se spremi za put. Kad sunce odskoči, očisti svoje tijelo i obuče svoju odjeću i krenu poslije podneva u Zulhulejfu je stigao prije ikindije namaza. Sačekao je ikindiju i klanjao dva rekiata. U Zulhulejfi je i prenoćio. A kada je osvanuo, rekao je svojima sahabima, Noće sme je posjetio Džibril Emin, koga je poslao moj gospodar i rekao mi, klanjaj u ovoj Mubarek dolini i reci, obavljam umru sa hađom. Kada je ušao u Mešćidul Haram, obišao je Kaabu, učinio tavaf, a zatim obavio saj, polutrčeći hod između Safe i Merve. Nije skidao ih rame jer je naumio istodobno obaviti hađ i umru. Sa sobom je poveo kurbane. Odsjeo je u gornjem dijelu Meke na mjestu El Hudžun. Nije više odlazio da obavlja tavaf do hađskog tavafa. Resulullah a.s. je naredio svim onima koji nisu naumili klati kurban da u ihramima budu samo dok obave umru, to jest učine tavaf oko i saj između safe i merve, a zatim da skinu ihrame i razriješe umru. Mnogi su se pokolebali, pa im je rekao, kad bih ponovo došao u ovu situaciju, ne bih postupio ovako, a da nije uzmene kurban i ja bih skinuo ihrame i razriješio se umre, pa neka, neka se skine i onaj ko nema sa sobom kurbana ashabi i ostali poslušaše i izvrše naredbu Resulullah selam. Osmog dana Zulhidžeta na dan Tervijeta, dan uoči Arefata, uputi se Resulullah selam na minu. Na mini je klanjao podne i kindiju zajedno, a akšam i jaciju zajedno. Tu je prenoćio i klanjao sabah namaz. Ostao je još malo dok se nije sunce pojavilo, a onda je krenuo na Arefat. Tu je zatekao podignut šator od crno-bijelog vunenog pokrivača. U njemu je odsjeo. Kada se sunce nagelo zapadu, naredi da mu dovedu devu. Uzjaha je i krenu sred doline Arefata. Na Arefatu se okupilo 124 ili 144 hiljade ljudi, hađija. Resulullah alaihisselam stade kao govornik i održa ovu univerzalnu konciznu hudbu. On reče, o ljudi, poslušajte moj govor jer ja ne znam da li ću se nakon ovog mog hađa više sresti sa vama ikada na ovom svijetu. Vaša krv i vaši imeti su vam sveti kao što je svet ovaj dan u ovom vašem mjesecu i u ovoj vašoj zemlji. A zar nije sve iz predislamskog doba pod mojom nogom oboreno? I krvna osveta iz predislamskog doba je oborena. Prva krvna osveta, našu krv Ibni Rebijat bin El Harisa poništavan on je bio na dojenju u plemenu Benusada, a ubili su ga iz plemena Huzeil. Predislamska kamata je poništena. Prvu kamatu s naše strane koju odbacujemo je kamata Abbasa bin Abdul Mutaliba. Sva je oborena. Bojte se Allaha u ponašanju sa ženama. Vi ste ih uzeli uz Allahovo povjerenje. S njima odnos imate uz Allahovo odobrenje. One su dužne da u vašu kuću ne upuštaju nikoga. Vi to mrzite i imate pravo zahtijevati od njih. Ako one i pored toga to učine, udarite ih udarcem koji nije žestok. One imaju pravo da ih vi hranite i oblačite kako je pravično. Vama ostavljam Allahovu knjigu. Iako je se budete čvrsto pridržavali, nećete zalutati. O ljudi, zaista poslije mene neće biti više poslanika, a niti će poslije vas biti drugog umeta. Zbog toga vjerujte u svoga gospodara, klanjajte svojih pet vakata namaza, Postite svoj mjesec Ramazan. Dajte na svoj imetak zekijat. Njime čistite svoje duše i hodočastite kuću svoga gospodara. Budite poslušni svojim dostojnim naredbodavcima. Ako sve ovo ispoštujete, ući ćete u džennet svoga gospodara. A ako budete pitani za mene, šta ćete odgovoriti? Ljudi odgovoriše, svjedočimo da si obavijestio, izvršio i posavjetovao. Resulullah alaihisselam reče, pokazujući kaži prstom dignutim ka nebu, a zatim uperenim u narod, gospodaru moj, ti si svjedok. To je ponovio tri puta. Nakon što je Resulullah alaihisselam završio svoj govor, Allah Đalešanuhu mu posla objavu. Allah Đalešanuhu kaže, Bismillahirrahmanirrahim, El jevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu alejkum ni'ameti ve raditu lekumul islame dina. Sadakallahu U ime Allaha milostivog samilosnog. Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam Islam bude vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Kada je Omer radijallahu anhu čuo ovaj ajet, zaplakao je pa su ga upitali, šta te je rasplakalo? Odgovorio je, nakon upotpunjenja i savršenstva ne može biti ništa drugo do manjkanje i nedostatak. Nakon održane hudbe, Bilal je proučio Ezan, pa i Kamet i Resulullah a.s. je klanjao ljudima podne. Zatim je opet proučeni Kamet i Resulullah a.s. je klanjao i Kindiju. Između ova dva namaza nije klanjao ništa više. Nakon toga je uzjehao devu i došao na mjesto stajanja na Arefatu. Devu je okrenuo trbuhom prema Džebelu Rahmet, brdo milosti, dok je brdo bilo ispred njega. Okrenuo se kibli i tako ostao stajati do zalaska sunca. Kada je nestalo trvenila na zapadu, Resulullah a.s. posadi iza sebe na devu u sameta i krenu na Muzdelifu. Na Muzdelifi je klanjao Akšam i Jaciju sa jednim ezanom i dva ikameta. Između namaza nije te učio, nakon toga je legao do zore. Ujutro je klanjao Saba sa ezanom i kametom dok nije svanulo. Poslije namaza je uzjehao devu i krenuo na brijeg Muzdelife. Okrenuo se kibli i molio Allaha Đalšanuhu, učio tekbire i tahlile, la ilaha illallah. Tu je stajao i molio dok se nije razvidilo. Sa Muzdelife je krenuo na minu prije izlaska sunca. Iza sebe je na devu posadio El Fadla bin Abbasa. Tako je stigao u dolinu Muhasir, tu je malo tresao ramenima, što spada u obrat hađa, a potom je krenuo srednjim putem koji izlazi na veliko džemre. Stigao je do džemreta, mjesto gdje se bacuju kamenčići na šeitana. U Resulullahu a.s. doba je kraj tog džemreta bilo stablo, pa se je to džemre nazivalo džemretul akaba ili džemretul ula, akabsko ili prvo džemre. Na džemre je bacio sedam kamenčića, uz svaki kamenčić je učio Allahu ekder, Allah je najveći. Kamenčiće je bacao od sredine doline mine zamahivanjem desne ruke. Nakon bacanja kamenčića otišao je na Menhar, mjesto gdje se kolju kurbani. Zaklao je 63 deve svojom rukom, a onda je dao Ali radijallahu anhu, pa je zaklao ostatak, a to je 37 deva. Ukupno je zaklao stotinu velikih kurbana. Alija radijallahu anhu se udružio sa Resulullahom selam u njegovim kurbanima. Resulullah a.s. je naredio da se od svakog kurbana uciječe po dio koji su stavili u lonac. Meso se kuhalo pa je jeo mesa i pio mesne čorbe. Resulullah a.s. je uzjehao devu i otišao u Meku da obavi tavaful i fadet, odnosno oprosni tavaf. U Meki je klanjao povodni namaz. Poslije toga otišao je kod Benu Abdul Mutaliba, koji su napajali hađije zemzem vodom i reče Siđite, o Benu Abdul Mutalib i dajte mi vode da me nije strah da će vam ljudi preoteti posao i ja bih sišao s vama da zahvatam vodu. Oni mu dohvatiše kofu, pa se Resulullah a.s. napi zemzem vode. 13. dana Zulhidžeta ili treći dan Kurban Bajrama, Resulullah a.s. je krenuo sa Mine. Stigao je u Ebtah na obronak Benu Kenaneta. Tu je proveo ostatak tog dana i sljedeću noć. Tamo je klanjao podne i kindiju zajedno, a akšemijaciju zajedno zatim je malo sjeo, a onda uzjehao devu i krenuo u Bejtullah. Tada je obavio tavaful vedai, odnosno oprosni tavaf. Nakon obavljenih svih obreda hađa, naredi da se pripremi povratak u Medinu, ne da bi iskoristio odmor, nego da bi nastavio sučeljavanje i mukotrpan rad radi Allaha Đerlašanuhu i njegovog puta. Posljednji vojni pohod Oholost Vizantijske države odbila je svaku životnu istinu koju je predočio islam. Ta njena oholost navela ju je da ubije svakog onoga ko postane sljedbenik te istine, isto kao što je uradila sa Fervetom bin Amrom el Džezamijom, koji je bio njihov namisnik u Muanu. Gledajući na ovu njihovu smjelost i na obraženost Resulullah a.s. odluči da pripremi veliku vojsku u mjesecu Saferu 11. godine po Hidži naredi Usami bin Zaid bin Harisetu da krene s konjicom i da napadne Belhu i Edarum u Palestini. Tim napadom trebao je uliti strah i napraviti pometnju u redovima neprijatelja, a uliti povjerenje i samopouzdanje u srca Arapa naseljenih na granici islamske zemlje, te da ne bi kogod pomislio da crkvena snaga ima nesalomljivu moć, kao i to da prihvatanje islama donosi svojim sljedbenicima samo smrt. Ljudi su vodili raspravu o količnosti vojskovođe zbog toga što je veoma mlad. Sumnjali su da neće uspješno obaviti povjereni zadatak. Na to je Resulullah selam rekao, ne čudim se što napadate u sametov položaj, jer ste napadali i položaj njegovog oca prije toga. Otac mu je bio stvoren da bude na vladajućem položaju, iako mi je bio jedan od najdražih ljudi, a i ovaj mi je također poslije njega jedan od najdražih. Nakon ovih riječi ljudi pohrliše da stupe u redove sametove vojske. Kada su napustili Medinu, prvo odmaralište im je bilo u El Džurfi, na tri milje od Medine, gdje su im stigle nepovoljne vijesti o bolesti Resulullah a.s. Ta vijest ih je omjela i nisu željeli da nastave put dok ne saznaju za Allahovu odredbu. Međutim, Allah je htio da ovo bude ipak prvi vojni pohod u hilafetu Ebu Bekra Es Sidika radijallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Odlazak uzvišenom Allahu Đalešanuhu. Vjesnici rastanka. Nakon što je vjersko učenje dobilo svoju konačnu formu i nakon što je islam zavladao cijelom Arabijom, pojavili su se znaci rastanka sa životom. Životom koji je izbijao iz osjećanja Resulullaha a.s. i koji je pojašnjen njegovim riječima i njegovim dijelima. Resulullah a.s. je u mjesecu Ramazanu 10. godine po Hidžri bio u Itikjafu 20 dana, dok je prethodnih godina ostajao u Itikjafu samo po 10 dana. Džibrili Emin je proučio Kur'an i Kerim zajedno sa Resulullahom a.s. dva puta. Resulullah a.s. je rekao na oprosnom hađu, ja ne znam da li ću se sa vama ikada više sresti na ovom svijetu. Tako je isto rekao kod prvog džemreta na Akabi. Primjenjujte obrade hađa onako kako ih ja obavljam, jer se nadam da više neću poslije ove godine hodočastiti. Sredinom Kurban Bajrama objavljena mu je sura An-Nasr, pa je znao Resulullah a.s. da je došlo vrijeme rastanka i da mu duša nagovještava smrt. Početkom mjeseca Safera, 11. godine po Hidži, otišao je Resulullah a.s. na Uhud i klanjao moleći se Allahu za šehide, opraštajući se od mrtvih kao i od živih. Otuda se vratio u meščid, ispeo na imberu i rekao, ja vas napuštam, ja ću pred Allahom svjedočiti o vama. Tako mi Allaha gledam sada u svoju smrt. Meni su dati ključevi riznica zemlje. Ja se ne plašim tako mi Allaha da ćete poslije mene biti mušici, ali se bojim da ćete se prepirati oko imetka. U ponedjeljak 29. safera 11. godine po Hidži Resulullah a.s. je pristovao jednoj dženazi u dženneti Bekiji. Kada se vraćao u kući sa ženaze, zabolila ga je glava. Dobio je visoku temperaturu, tako da su njenu ječinu osjećali na čalmi koju je nosio omotanu oko glave. Resulullah a.s. je klanjao bolestan u mešćidu kao imam 11 dana, a sve skupa je bio bolestan 13 ili 14 dana. U srijedu na 5 dana pred preselenje temperatura se proširila na cijelo tijelo. Imao je jake bolove i nesvjesticu. Rekao je, donosite sedam mješina vode s različitih bunareva, kako bih mogao izaći pred narod da im ostavim oporuku. Stavili su ga u korito da sjedne i sasuli na njega vodu, da je počeo govoriti, prekinite. Nakon toga je osjetio poboljšanje bolesti. Ušao je u meščid, podvezane glave, sjeo na beru i okupljenom narodu održao govor. Rekao je, proklestvo Allahovo neka je na jevreje i kršćane, jer su grobove svojih poslanika pretvorili u bogomolje, u drugoj predaji stoji, poubijao Allah jevreje i kršćane, jer su uzeli grobove svojih poslanika za bogomolje. Zatim je rekao, ne uzimajte moj kabur za predmet obožavanja. Zatim se ponudio na kaznu ako je kome šta nažao učinio. Rekao je, ako sam nekoga išibao po leđima, evo mojih leđa, neka mi vrati istom mjerom. Ako sam kome povrijedio čast, evo me, neka mi vrati istom mjerom. Sišao je iza toga sam im bere i klanjao povodi namaz poslije opet sjeo na mimberu i opet ponovio da ako je kome šta dužan, ostao neka se zatraži od njega da mu se vrati. Neki čovjek reče, dužan si mi tri drahme. Resulullah alaihisselam se okrenu El Fadlu i naredi. O Fadle, dadni mu ih. Potom je dao oporuku u vezi Ensarija govoreći, ostavljam vam oporuku o Ensarijama, oni su moja čeljad i moja obitelj, ali su odradili ono što su trebali odraditi, a ostaje im ono što su još dužni da odrade. Primajte od njih ono što je dobro, a zanemarite ono što je od njih loše. Nakon toga je rekao, Allah Đelešanhu je dao jednom čovjeku da bira iz dunjalučke bašće cvijeće, koje hoće ili ono koje Allah ima kod sebe. On izabere ono što Allah ima. U subotu ili nedjelju Resulullah a.s. osjeti poboljšanje pa izađe oslonjen na dva čovjeka da klanja podne namaz. Ebu bekrije je imamio. Kad Ebu Bekr Allahu anhu ugleda Resulullah alaihi selam, htjede se izmaknuti da propusti Resulullah alaihi selam. Resulullah alaihi selamu naišareti da se ne izmiče i reče, posadite me do njega. Posadiše ga s lijeve strane Ebu Bekra Allahu anhu. Ebu Bekri je oponašao Resulullah alaihi selam u namazu. Ljudi su razabrali tekbir. Enes bin Malik Allahu anhu pripovijeda – dok su muslimani u ponedjeljak ujutro klanjali sabah namaz za Ebu Bekrom, iznenadio ih je Resulullah a.s. Odmakao je zavijes sa vrata išne sobe i gledao ih. Džemat je klanjao u safojima. On se osmijehunuo i nasmijao. Ebu Bekr radijallahu anhu se povukao u saf i ustupio mjesto, misleći da će Resulullah a.s. pristupiti u namaz. Enes radijallahu anhu kaže – muslimanima se pričinilo da su dovedeni u iskušenje u namazu zbog radosti prema Resulullahu a.s. Onim rukom dade znak da dovrše svoj namaz, zatim uđe u sobu i navuče zastor na vrata. Poslije ovoga nije dočekao drugi namazki vakat. Preseljenje je otpočelo, a Iša ga malo podiže i nasloni na sebe. Govorila je, od Allahovi blagodati prema meni je da je Resulullah a.s. preselio na hiret u mojoj kući u mom danu, na mojim grudima, uz moju dušu. Medinom je prostrujela mučna vijest, ona pomrači svjetlost i nebeske prostore Arabije. Enes radijallahu anhu kaže, ne sjećam se da sam doživio ljepši, svjetliji i radosniji dan od onog kada je Resulullah a.s. ušao u Medinu. I ne sjećam se ružnijeg, tamnijeg i tužnijeg dana od onoga u kome je preselio Resulullah a.s. Ebu Bek se pomoli na konju dolazeći od svoje kuće iz es Sjaha i uđe u mešćid. Nije ni govorio dok nije ušao kod radi radijallahu anhu i uputio se Resulullahu alaihi koji je bio pokriven plaštom. On mu otkri lice, klonu preko njega, poljubi ga i zaplaka. Zatim reče, draži si mi od oca i majke. Allah neće dozvoliti da dva puta umreš. Smrt koju ti je Allah propisao, ti si dočekao. Potom izađuše Ebu Bekr i Omer radijallahu anhu da kažu svijetu. Ebu Bekr radijallahu anhu reče, Kažem vam, ko je od vas obožavao Muhammed a.s. Muhammed je mrtav. A ko obožava, vjeruje Allaha, neka zna Allah je živ, on ne umire. Uzvišeni Allah Đerlešanuhu kaže, Bismillahirrahmanirrahim. Vama Muhammedun illa Rasul, kad halet min kablihir rusul Efe im mate ev kutilan kalebtum ala i'kabikum. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم U ime Allaha milostivog samilosnog, Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili? Onaj ko se stopama svojim vrati, neće Allahu nimalo nauditi, a Allah će zahvalne sigurno nagraditi. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ibn Abbas radijallahu anhu reče, tako mi Allaha kao da ljudi nisu znali da je Allah objavio ovaj ajet, dok ga nije proučio Ebu Bekr. Ljudi počeše učiti ovaj ajet, pa nisi mogao nikoga vidjeti, a da ga ne uči. U utorak je Resulullah ogasuljen, a da mu nisu skidali njegovu odjeću, gasulili su ga El Abbas i Alija, zatim dva Abbasova sina, Kusum i El Fadil, pa Šukran, oslobođeni rob Resulullah a.s. te Usama bin Zaid i Evs bin Havli. El Abbas, El Fadl i Kusum su ga okretali, a Usama i Šukran polijevali vodu. Alija ga je gasulio. Evs ga je naslonio na svoje grudi. Poslije toga su mu obukli čefine. Sastojali su se od tri dijela bijelog suhulijskog pamučnog platna, nije imao košulju niti čalmu. Umotali su ga u platno. Bilo je različitih prijedloga gdje da ga ukopaju. Ebu Bekr reče, čuo sam da je Resulullah Selam rekao, nijedan poslanik nije zakopan nigdje drugo osim na mjestu gdje je umro. Ebu Talha diže Resulullahu alaihisselam postelju na kojoj je preselio i iskopa kabur na tom mjestu. U Resulullahu alaihisselam prostoriju je ulazilo po deset ljudi da klanjaju dženazu. Niko im nije bio imam. Prvo je porodica klanjala, pa muhađiri, zatim ensarije i žene su klanjale poslije muškaraca, a najzad su klanjala i djeca. Tako je protekao čitav dan utorka. Kada je nastupila srijeda, a iša radijallahu anhu reče, nismo znali za Resulullahovo selam kopanje, dok nismo čuli zvuk lopate u noći nastupajuće srijede. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullahova selam porodica. Resulullahovu Alehiselam porodicu u Mekki prije hidre činili su Resulullah alaihisselam i njegova žena Hatidža radijallahu anhu kćerka Huvelidova. Oženio ju je od svojih 25 godina, a ona je imala 40. Hatidža radijallahu anha je bila prva žena Resulullah alaihisselam. Za njenog života nije se na nju oženio. Poznato je da je Resulullah a.s. imao privilegiju nad ostalim muslimanima u pogledu broja zakonitih žena, više od četiri, zbog mnogobrojnih razloga. Resulullah a.s. je sklopio brak sa 13 žena. Dvije su umrle za njegova života, a devet je ostalo živih iza njega. Umrle su Hatidža radijallahu anha i majka siromaha Zainab bint Huzaimet. Sa dvije žene nije stupio nikako u bračnu vezu. Sevda, čerka Zemata koju je Resulullah a.s. oženio mjeseca Ševala desete godine svoga poslanstva, a samo nekoliko dana nakon smrti Hatidža radijallahu anha. Aisha, čerka Ebu Bekra, koju je oženio u mjesecu Ševalu godine 11. svoga poslanstva ili godinu dana nakon Sevde, a prije Hidžre na dvije godine i pet mjeseci. Hafsa, kći Omer bin El Hattaba, Ostala je udovica iza muža Huneis bin Huzafeta sehmije između bitke na Bedru i bitke na Uhudu. Resulullah a.s. ju je oženio treće godine po Hidži. Zeyneb, kći Huzeimeta iz plemena Benu Hilal bin Amir bin Sa Sa. Ona je imala nadimak majka siromaha zbog milosti i nježnosti prema njima. Ummu Selema Hind, kćerka Ebi Umejeta, bila je udata za Ebu Selema, on je umro u mjesecu Džumadel Ahir, četvrte godine po Hidžri, a Resulullah a.s. ju je oženio u Ševalu iste godine. Zaineb kći Džahša bin Rebaba iz plemena Benu Esed bin Huzeymeta. Džuvairija kći El Harisa, poglavara plemena Benul Mustalak od Huzata. Ona je bila među zarobljenicima Benul Mustalaka. Došla je u dio s plijenom Sabitu bin Kajsu bin Šemmasu. Ona je tražila da se oslobodi Rasulullah a.s. je riješio njen problem i oženio je u mjesecu Šabanu šeste godine po Hidži. Ummu Habiba, kći Ebu Sufjana koja je bila udata za Ubejdullaha bin Đahša, s njim se iselila u Abesiniju. Ubejdullah se odmetnuo od islama i primio kršćanstvo. U Abesiniji umru. Ummu Habiba je ostala u islamu kao muhađirka u Abesiniji. Safija, kći Hujeja bin Ahtaba, jevrejka iz plemena Benu Nadir. Ova Izraelčanka je bila među robljem Hajbera. I Mejmuna, kći El Harisa, sestra Umul Fadli, Lubab El Harisa. Oženio je u Zulkadetu sedme godine po Hidži u vrijeme naknadne umre, nakon što je obavio umru. Dvije žene sa kojima nije stupio u bračni život su iz dva različita plemena. Jedna je iz Benu Kulaba, a druga iz Benu Kinde. Ko malo bolje prouči život Resulullah alihi selam, znaće vrlo dobro da je ženitva Resulullah alihi selam sa ovolikim brojem žena pred kraj života, skoro 30 godina nakon mladosti u punoj snazi, imala dublji smisao od fizičkog zadovoljenja. Resulullah alihi selam je u jeku svoje mladosti imao samo Hatidžu i Sevdu i to Hadiću skoro staricu. Mnogi će shvatiti da je ovoliki broj žena bio potreban Resulullahu alaihi zato što je imao takvu snagu koju je mogao obuzdati uz ovoliki broj žena. Ne, to nije ni u kom slučaju. Postojali su drugi ciljevi, mnogo plemenitiji i mnogo veličanstveniji od onih koji se postižu općenito ženitbom. Resulullahovo alaihisselam opredjeljenje da učvrsti prijateljstvo sa Ebu Bekrom, Omerom i Alijom je ostvarano jakim ženitbem vezama, a i Išom i Hafsom, a uz Aliju udajom čerke Fatime. Osmanovo prijateljstvo vezano je za sebe udajom svojih čeri Rukaje i Umu Kulsume. Resulullah ali selam i ova četvorica ljudi predstavljali su stup i oslonac svih muslimana poput pet vaktova namaza koji su svakako stup vjere islama. Resulullah alihi selam je dobro poznavao kroz što su sve prošli ovi ljudi zajedno s njim, žrtvujući se za islam. Allah Đerlešanhu je htio da su svi ovi velikani sretno prebrodili sve nedaće, sva iznenađenja, tegobe, žrtve bez velikih posljedica. Niko dakle ne može poreći koliko su ove ženidbene veze pomogle sređivanju stanja i koliko su imale velikog uticaja na ljude. Ko imalo razmotri život na zapadu, posebno u Europi iz koje stižu najveći prigovori i nijekanje ove činjenice, dovoljno je pogledati njihov, pored zakonitog, nezakoniti način života, pun bluda, kriminala i odvratnosti, te kakve sve probleme imaju u vezi s ovim, Dovoljno je da uvaži islamski stav po tom pitanju bez ispitivanja i dokazivanja, jer život muslimana je najbolji svjedok o pravičnosti ovog pravila, a to je uistinu Allahova Đalašanuhu pouka dalekovidnim. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullahova alihi selam svojstva i njegova etika. Resulullah alihi selam je odlikovan savršenim normama etike koje se ne mogu opisati riječima – na to ukazuje njegov upliv na ljude čija su srca hrlila njegovom poštivanju i uvažavanju. Hrlili su njegovom kruženju i njegovom veličanju, kako se ne pamti za čovjeka na ovom svijetu. Oni koji su živjeli u Resulullahu selam vrijeme zavoljeli su ga do granica zanesenosti i nisu ni prezali u spremnosti da polome svoje vratove, a da njemu ne fali ni nokac prsta. Također su ga zavoljeli što je posjedovao savršenstvo koje nije imalo nijedno ljudsko biće. Evo nekoliko predaja koje govore o unikatnosti Resulullahovog, ali selam savršenstva kao čovjeka. Alija bin Ebi Talib, opisujući Resulullah, ali kaže Nije bio previsok, ani nizak, bio je umjerene građe. Nije imao kovrđavu kratku kosu, a niti skroz dugu i opruženu. Imao je loknastu napola kovrđavu kosu. Nije bio debeo, nije imao istorenu butrastu vilicu. Imao je okrugla stolice, bjeličaste pune puti, krupne crne oči, duge guste trepavice, velika pleća, lijepo građene ruke i noge bez malja i bez malja po tijelu, debelih prstiju na nogama i rukama, kada se kreće kao da korača nizbrdo. Kada bi se okrenuo, okrenuo bi se cijelim tijelom. Među plećima je imao poslanički pečat, isti biljeg kao što su imali i prethodni poslanici, Imao je jak stisak ruke, odvažnog držanja, iskrenog i tečnog govora. Bio je čovjek koji poštuje ugovor i dogovor, blage je naravi, plemenitog ponašanja. Koga vidi, iznenada osjeća strahopoštovanje. Ko se druži s njim, voli ga i cijeni. Kogod ga je opisivao, rekao bi. Niti sam vidio prije njega, a niti poslije njega nekoga da mu je ličio. Sallallahu alaihi wasallam. Enes bin Malik radijallahu anhu je rekao, bio je širokih dlanova, imao je svjež ten, ni bijel, ni taman, imao je crnu kosu, a možda samo dvadesetak bijelih dlaka i u glavi i u vradi. Enes radijallahu anhu kaže, nisam nikada dotakao ni svilu, ni kadifu, mekšu od Resulullahove ruke. Nikada nisam osjetio miris znoja, niti kakvog zadaha. A u drugoj verziji stoji, ni amber, ni misk nisu bolje mirisali od mirisa Resulullahove a.s. kože. Resulullahova a.s. zrelost i plemenita svojstva. Resulullah a.s. se odlikovao čistim arapskim lijepim izražavanjem. Govor je odisao riječitošću. U tome je bio nenadmašan. Sposobnost koja se ne da poreći. Njegova tečnost govora bila je dar Allahu, Čistoće jezika, razboritost riječi i jasno značenje neopširan, koncizan. Isticao se je originalnom mudrošću, poznavao je arapske dijalekte, svakom plemenu bi se obraćao na njegovom jeziku, raspravljao bi s njima na njihovom jeziku, posjedovao je snagu i širinu bedunijske riječitosti i oštrinu jezika, posjedovao je stil i metod gradskog izraza u načinu ophođenja sa ljudima te klase, Najljepše što je imao bila je nadarenost Allaha Đerlašanhu da primi objavu i umijeće da je prenese ljudima. Bio je blag i tolerantan, sklon oprostu kad treba, strpljiv pri nedaćama. Posjedovao je svojstva u kojima ga je Allah šanhu darivao. Nije bilo plemenitih ljudi, a da su bili bez posrtaja, ali se njemu pamtila i na pamet učila svaka pogreška. Sve nedaće i svi problemi na koje je nailazio pojačavali su kod njega osobinu strpljivosti. Prema neotesanom neznalici Resulullah a.s. je bio obazriv, a Iša radijallahu anha kaže Kad bi se Resulullah a.s. našao u dilemi između dvije stvari ili dva problema, izabrao bi uvijek lakši put rješavanja, ako nije greh, a ako je bio greh u pitanju, on je bio prvi čovjek koji bi osudio. Nikada se nije nikome svetio zbog sebe lično, Osveta bi dolazila zbog zloupotrebe Allahovih svetinja, te je bila radi Allaha Đalešanuhu. Rijetko se kada ljutio, a vrlo brzo mirio. Posjedovao je Resulullah a.s. veliku darežljivost i plemenitost prema slabijim i nejakim. Dijelio je svima za koje je znao da su siromašni. Ibn Abbas Allahu anhu kaže Resulullah a.s. je bio najdarežljiviji čovjek, posebno uz Ramazan, kada ga je najviše posjećivao Džibril. Džibrili Emin bi dolazio svake noći tokom cijelog Ramazana. Podučavao ga je Kur'an. Resulullah a.s. je bio brži da učini dobro djelo nego poslani vjetrovi. Džabir kaže, nikada nije od njega nešto zatraženo, a da je rekao ne. Bio je hrabar, neustrašiv i smion, što se nije moglo zanemariti. Smatran je najhrabrijim čovjekom. Prisutvovao je mnogim teškim situacijama, iz kojih su bježali čak i oni najhrabriji, ne jedan put. Resulullah alaihisselam je bio postojan, nepokolebljiv. Išao je u susret problemu, a nije bježao od njega. Nije se povlačio, a zna se da nije bilo i među najodvažnijim ljudima onih koji su ne jednom odustajali od teških zadataka i pravili ostupnicu osim Resulullaha alaihisselam ko bi sjeo do njega radi neke svoje potrebe, strpljivo bi ga saslušao i nikada on prvi nije prekidao sagovornika. Ko bi šta zatražio od njega, ako je mogao, dao bi mu, a ako ne bi imao, utješio bi ga lijepim riječima. Zbog njegove brige i pažnje ljudi su ga nazivali ocem, a oni svojim najbližim. Ljude je vrijednovao prema bogobojaznosti. Gdje je sjedio, sjedio je sa stidom, strpljenjem i povjerenjem. Nije bilo podignutih glasova, poštovao je starije, a imao je milosti prema mlađima, ukazivao je počast gostu i strancu. Ljuda je poštedio tri stvari, nije nikoga kudio, nije ga sramotio i nije ga vrijeđao. Uglavnom, Resulullah a.s. je posjedovao sva svojstva zrelosti, izuzetne posebne ličnosti, odgojio ga je njegov gospodar, Allah Đerlešanuhu. Ovo je bio razlog zbog kojeg su srca hrlila k njemu, Ovoga je omililo kod ljudi, ovoga je učinilo vođom kojeg su ljudi srcem voljeli i zbog kojeg su od nepokornog njegovog naroda i nečkanja njihovih došli do stepena prihvatanja Allahove vjere u velikim skupinama. Sve što smo u kraćim crtama naveli govori o njegovoj zrelosti, o veličini njegovih svojstava. Stvarno stanje njegove slave, lijepih vrlina i osobina ne mogu se dokučiti tek tako. Ko to želi, ko želi da upozna najvećeg čovjeka na svijetu koji je doživio najveći stepen ljudske zrelosti, neka zna da ga je Allahova svjetlost obasjavala, a Kur'an i Kerim ga odgajao. Gospodaru moj, neka je blagoslov tvoj na Muhammed a.s. i na porodicu Muhammed a.s. kao što si blagoslovio Ibrahima a.s. i porodicu Ibrahima a.s. Ti si hvaljen i slavljen. Gospodaru moj, ti obaspi blagodatima Muhammeda Selam i porodicu Muhammeda Selam kao što si o blagodatima Ibrahima Selam i porodicu Ibrahima a.s. Ti si, moj gospodaru, hvaljen i slavljen. Cijenjeni slušaoci, došli smo do kraja 50. emisije koju je uredio i vodio Talevović. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.